שביום חמישי הקרוב הוא ישמיע את האלבום החדש שלך. עכשיו תראה, אם הוא עובד עליי, חבל לו על הזמן מה שאני אעשה לטלטלים שלו. מה אתה אומר, רמי? מה שמעת על התוכנית הזאת? ביום חמישי, בעסק שחור בגלגלצ, קוואמי דה לה פוקס עובד על בחורות צעירות ותמימות. חוץ מזה, הוא גם ישמיע את האלבום החדש של אמינם. השמעת בכורה על האלבום החדש של אמינם. הלילה בחצות. אמ. גלגלצ. פעם בשבוע ביום להפסיק, לא היום, זה ביום חמישי. נכון! גבירותיי ורבותיי, שעה 12 ו-3 דקות, הסתיימו החדשות, מה העניינים פליפ? הסתיימו החדשות, הכל בסדר, שמנו ג'ינגלים, התחילה התוכנית, ולא היו הג'ינגלים הקבועים של גלגלצ, שמכפילים את עצמם באופן אה, בלעדי לתוכנית הזאת מדי שבוע. ומחרפלים את המאזינים וגורמים להם פחות או יותר תוך דקה וחצי, שתיים, שלוש, ארבע, שבע, כמה זמן שזה לא נמשך, לסגור את ה... לכבות את הרדיו. galgala galgala galgala galgala galgala galgala galgala galgala galgala galgala galgala גלגלצ, גלגלצ, גלגלצ. מה אני אגיד לך, קובי, הרי... יאללה! מה, לא, כל אחד יכול לעשות רב? לא. לא. כן! אתה פתאום דופק לך פה רב? כן! לא. איזה מין דבר זה? כן! נכון לעכשיו, זה הגרוב הנכון. אז תפתח את הרדיו ותשמע את זה המון. אני רוצה את זה חריף, מתכון ישר מהרחוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. קוראים לי אברי הגדול ואני לא אשמע הכל. כי הוא אוהב את זה ברב והוא רוצה את זה בסוף. אבל ביום חמישי כשהשעון מראה חצות אני אפתח את הרדיו של... שלא יהיו לכם ספקות, אז שחרר את הכפתור! ברדיו יש משהו שחור בגלגלצ! יואו! מהאיפ אל האופ, הסביבון אל הסוף! עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. אתם מאזינים לעסק שחור, מסיבה על הקט כיפה, עם לירון טניס Mais quoi Yeah Man <laughs> שאני יכול להמשיך שעתיים רצוף ככה? לא, כי אני לא יכול! יאמן! special Eminem, השמעת בכורה לדי M&M שואו יתחיל עוד מעט, גבירותיי ורבותיי, כמעט כל אלבום בהשמעת בכורה, כלומר החלקים הלא מחורבנים שבו! זה הרוב, זה הרוב, זה בסדר, יש כמה זה ארבעה שירים מעצבנים, אבל כל השאר נהדר! פנטסטיקו! יאמן! רותם דבי תם דבי כרמלי דרותם דבי תם דבי כרמלי דרותם יש לנו 20 פרסים של M&M לחלק, שימו לב, יש לנו חמישה דיסקים במהדורה מיוחדת, מצומצמת, כזאת שכמעט לא יוצאת אה, ויש לנו חמישה דיסקים רגילים וחמש חולצות M&M וחמש חולצות היפ-הופ וכל זה בהטלמייסר שלהם 0, 3, 7, 6, 5, 22, 52! חמש חולצות M&M, חמש חולצות היפ-הופ רגילות, חמישה אלבומים של M&M וחמישה אלבומים במהדורה המיוחדת של M&M כל זה לכבוד השמעת בכורה והספיישל שיתחיל עוד מעט, אבל 20 הראשונים שיתקשרו למספר שניתן עכשיו יזכו, אה, סליחה, סליחה, טעות! עשרה הראשונים עשרת הראשונים שהתקשרו עכשיו למספר שניתן מיד יזכו בכרטיס זוגי למסיבה של סבלימינל מחר באזימוט באלנבי 28 בתל אביב. יתקלטו שם די.ג'יי דורי טריסטר ודי.ג'יי שי 360 יחלקו שם די, אה, דיסקים של אה, די.ג'יי דורי טריסטר ועוד שאר הפתעות כמו שיש במסיבות האלה של סבלימינל אז אה, עשרה ראשונים שהתקשרו מעל גיל 18 מתחת לא ניתן פרס עשרה ראשונים מעל גיל 18 שהתקשרו ייתנו את הטלפון שלהם והשם שלהם שלהם, יזכו בכרטיס זוגי. תתקשרו ל-1-800-891-8 כוכבי 918 1-800-891-8 כוכבי 918 עשרה ראשונים בלבד גבירותיי ורבותיי special Eminem יתחיל עוד מעט וגם תהיה פה פנת פריסטייל פשוט פצייץ יאמן! Yeah, man. Come on, shake your ass. Come on, watch yourself. Okay. I'm the man Let's go. and no one else. Come on, wow, wow. Like a dungeon dragon, still king of the flow. That's why my mink be dragon. I said I'm sick of the flow. Stick a dick in your hole. Nigga, shut down the club. we what? threw a brick at the door. Shit, I'm the number man. Hot like summer jam. Slick Bonzarelli yeah. and rich like Cunningham. Uh-huh. uh I stretch them like rubber bands. I make them say, oh shit, the bitch got up and left with another man. Say what? What is you talking about? There's nothing to talk about. You just a walk about. I light a long L just blowing the smoke yeah, about. You uh serious with it, there ain't nothing to joke about. And while I scope it out, I love the way you bounce. Shake your shit, shaking your ass and Talk it out. Give me the Henny, give me the Christian. You can pass me the Remy, but pass the Cavassier. Give me the ass, give me the dough, you can give me the dro, but pass the Cavante, yeah. Give me some money, you can give me some gold, uh -huh. give me the bitch, make sure you pass the Cavante, yeah. Give me some shit, yeah. you can give me the cribs, give me whatever just We got these hoes loving it. They getting familiar, man. They screaming out my government. I like them in twins like double man. We be banging on type of chicks from here to the best dressed bitches acting all cute to my shit. And get the wild and now they acting like a brute to my shit. Flow to go another distance from yours. We holding Jewish money now down to the credit card different from yours. It's the law for me to get in your drawers. I run the city of cars. They call me Mr. Diddy the boss. You know me, the only G to we Get going on land the size of Philly, of course. Can't imagine the price that my jewelry really would cost. We go to clubs with a briefcase and a half a milli to floss. Fuck around and you could really get tossed. Ken Griffey flow, call me Alaska, cause I'll be the ah, king of the force. What you could do is give me the heavy, you could give me the crisp, you could pass me the Remy, but yeah, give me the ass, you could give me the dough, you could give me the draw, but pass the Cavassier, yeah. Give me some money, you could give me some gold, give me the bitch, make sure you pass the Cavassier, yeah. Give me some shit, you can give me grams, you can give me whatever junk. Cause going yeah, five thousand booming watts. I got a thousand carrots all over my watch. Travel lightly, flow back in. Come on, back with the bus, above bus, the BDD. Stay living at the top of the chart. The shit we be spittin' be state of the art. We rockin' your block shit, robbin' like rock shit. Strapped with the gutter and the street corner hot shit. Now we sittin' in a drop top, pretty. Now who is he? I put it down and yes I get busy. We controlling the city. If you ain't knowin', by the way my name is Puff. Yo, it ain't my fault your name corrupt. We run for Remy to Hank the Moe to Belvy The game is us. Yeah. We get money, motherfucker, in the game we trust. Every time we put it down, reppin' the name is a must. Give me the head Grammy. You can give me the Christian, you can pass me the Remy, but pass the Cavassier. Yeah. Give me the ass, you can give me the dough, you can give me the drove, but pass Yeah. Give me some money, you can give me some cars, give me the bitch, make sure you pass the Give me some shit, you can give me the cribs, you can give me whatever, just pass the Give me the Henny. you can give me the Grammy. you can pass me the Grammy, but. Yeah, give me the ass. You can give me the dough. You can give me the drove. But pass the Yeah, give me some money. You can give me some gold. Give me the bitch. Make sure you. Pass the yeah. Give me some shit. You can give me the grass. You can give me whatever. Just pass the Cavassier. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Just bust the yeah, Bust the rush. Fish Ecuador! לא יודע, תפסיקו להתקשר! יש עשרה זוכים בכרטיסים זוגים למסיבה של ספלימינל! היי היי, אנא היסטור. קפקה! אנשים, למה החיים קשים? שוחקים מבחוץ ובורחים מבפנים. אנשים, למה החיים קשים? אי נדע בקרוב, הרי לכל ההתחלה, בוודאי יבוא הסוף, אז פיתחו את לקחם כי זה הזמן לאהוב, חיוכים לכל עבר נפיץ ברחובות, החדשות איתן יביאו בשורות טובות, צבענו די מרורים, ידענו די אכזבות, אך מחר יום חדש ותתחדשנה התקוות, ואבינו הכל יכול לנצח נפתח, זו תפילה אל השמיים וברכה יצלח וביתו ירד מטר ועוד השמש תזרח בא לפלוח עם פניך ומלא והצלח את המחסומים נפרוץ ואת הדלתות נפתח תאמינו בעתיד עוד נשוב ונשמח אלוהי מתי הצער ישכח מנסים אנו לשרוד זה קשה כל כך אנשים למה החיים קשים צוחקים מבחוץ שואלים למה החיים קשים, צוחקים מבחוץ ובורחים מבפנים. שבקה! כבר עבר לי עכשיו עוד שבוע, שאני בו בכלל לא רגוע. מחפש ולא מוצא, לא יודע מה עושה, באותו המצב שוב תקוע. מרגיש ממש שטבוע במציאות המדומה וחושב נו מתי זה נגמר במציאות חזקה מחלום זה הולך ונהיה גיהנום אין כבוד בין אנשים וחיוך על הפנים לא כמו שאתמול ושלשום אז לתת לאחינו כבוד לאהוב בשמחה ובלי סוד ויגיע עוד היום בו יהיה לעד שלום מבפנים אז האם אתה מוכן לקום ולעמוד? לא! בכל הלחצים להילחם על הזכויות? אומר לך שלא! למצוא הפתרון הוא להפסיק לשרוד בשלום ובשלווה אנו ראויים לחיות וצריך להמשיך לעולם לא לעצור בנשמה ואחורה לא לחזור לאן אנו הולכים רק אנו יכולים לבחור לכן החליטו עכשיו אם לחושך אם לאור תן את מה שבפנים אי אפשר למדוד בשקל לא תוכל לקנות את האהבה אז אל תהיה קין לאחיך אבל היי מתי ייגמר בנו לנצח הסבל יהיה טוב Hayat, hayat, hayat אנשים! ימה! הטלמייזר של העסק 03 765 2252 03 765 2252 יש לנו היום חמישה עותקים נדירים, מיוחדים, לימיטד אדישן של התקליט החדש של M&M The M&M Show שלכבודו תכף נעשה פה השמעת בכורה וספיישל M&M וגם חמישה עותקים רגילים מהתקליט וגם חמש חולצות M&M וגם חמש חולצות היפ-הופ רגילות סתם הכל מתנת הליקו לכבוד הספיישל הזה והאלבום הזה שיצא ביום שבת למכירה מוקדמת בחנויות בארץ תכף נתחיל את השמעת הבכורה ותכף נשמיע ממנו, אבל כל אלה אתם יכולים לזכות, אולי, באחד מהם, אם תתקשרו ל 03 765 2252 765-2252 תל אביב. אמ, כידוע לכם, התוכנית הזאת נמצאת במצוקה מסוימת כבר זמן מה, מאחר והמגיש המגיש הראשי שלה, לירון תאני, זה ששרים עליו התימני השחור, שאף אחד לא ראה אותו מלא זמן וכבר הספקנו לשכוח איך הוא נראה, הוא לא נמצא, הוא לא נמצא, אפילו איך הוא מתעטש אנחנו כבר לא זוכרים. בקיצור, הוא לא נמצא כבר הרבה זמן בתוכנית הזאת, וזה מאוד משמח אותנו, אבל אתם מתלוננים! המאזינים מתלוננים! אז אה, לכבוד העניין הזה החלטנו להחזיר את הדמות האהובה ביותר השנייה בעסק שחור אחרי, אחרי לירון! קילקוואמי כאילו, לא נחשב. אז אה, גבירותיי ורבותיי, מלכת הילדים, מלכת התינוקות יש אומרים, ילדה בת ארבע מוכשרת ש... הייתה לה פעם פינה באיזה תוכנית אזוטרית בטלוויזיה שהיו מספרים לה סיפורי הרס אה, אה, לפני השינה ו... תסגור את הג'ורת שלך כבר! תסגור אותה! די! די! ערב טוב לכם! ערב טוב, כואמי ולירון... אוי! אוי, אמרתי את המילה האסורה! וואו, וואו! אמרתי את המילה האסורה! ייקחו אותי עכשיו לכלא? יואו, איזה פחד! יואו! ערב טוב לכם! צופים! שלום, אבו ערב בתום. איפה המצלמה שלי? לאן לאן אני מסתכל? אין מצלמה פה, אבו בתום. מה זה אין מצלמה? אין מצלמה, זה רדיו. רגע, אנחנו לא בתוכנית... אה! לא, ש... אוי, שכחתי את תוכנית, אה, הורידו אותה, נכון? כן. כי הייתה כל כך מוצלחת, נכון? והכל בזכותך. כן, איזה תוכנית מוצלחת, וואו! היא החזיקה מעמד כל כך הרבה זמן, וואו! אתם כאלה כוכבים, יואו, כוכבי תל אביב, פשוט כולם כל כך נדלקו על הפאה שלך, קוואמי! הם החליטו באמת לראות את התוכנית הזאת בלי הפסקה! יואו, זו תוכנית מגניבה, וואו! טוב, טוב! כן, כן, כן! מה שלומך? ערב טוב, אני רוצה להודות אה, לכל... Good evening Europe! Good evening Europe! Thank you, thank you, thank you, very good to be here, thank you. אהבתי את השיר של שרית חדד באירוויזיון? Light a candle! Light a candle! כן. האמת היא שלא גיליתי, אבל אני, אני חיברתי את המילים של השיר. באמת? אני גם את הלחם עשיתי, אני גם שרתי אותו, אני עשיתי כוריאוגרפיה, אני עשיתי את הרקדניות מאחורי, אני עשיתי הכל! אז מה שרית חדד עשתה? שרית חדד עשתה פה ושם, היא עשתה קצת אה, פאנלים, עשתה תריסים, היא עשתה כל מיני אה, ניקיונות קטנים שצריך לעשות לפעמים לנקות מפני פעם. עשתה לי את האוזניים. את האוזניים? כן. מעניין. תשמעי, אה... כן, נורא מעניין. את הולכת להגיש איתי את הספיישל M&M? לא! באמת? לא, אני לא הולך להגיש איתך את הספיישל. אז מה אתה תעשי פה? M&M הולך להגיש איתך את הספיישל, אבו בתם! כן! פשע לגום אטום! מתחיל כאן עכשיו עוד מעט עם השמות בכורה מתוך התקליט החדש של הבובטום דה בובטום שואו! דה בובטום שואו! אמינם הולך להיות כאן להגיש עם לירון אה... נו... קוואמי עם קוואמי עם קוואמי את ה... את ה... את הספיישל אנחנו כבר איזה שש דקות מדברים וואו, אנחנו מדברים על שש דקות, יו, זה אסור. מה, לפי החוקים של גלגלצ אסור לדבר שש דקות? אוי, דיברנו שש דקות, מה אני אעשה? בטח הבוסי יהרוג אותי. אוי, מהר, אני אשים שיר, אני אשים שיר. אוי, אה, מה אני אשים, מה אני אשים? אוי, איפה השיר, איפה השיר? ללחוץ בלי, ללחוץ בלי. סתם להתאפק כבר! אני צריך לשים שיר באמת, צריך להתחיל ספיישל M&M, פינת הפריסטל עוד מעט. וואו, אני לא עומד בזמנים שהקצבת לי. יואו, וואו. די, די. די. שבובה. לילה טוב, בובה, בובה, לילה טוב. זה לא נר לי דקיק. עונה ספיישל M&M! ספיישל בובה תום, סליחה. Then I'm a cheap bed banger with the top down low. I'm a bloke is so fresh, fresh. Like B-boys with vests. coming and I landed. Well, where did she come from? This international dot song. So get your hands up like this until your the party's just begun. So come over to my house and that's where this song from. I left for life in West Coast Bridge with Portuguese yeah. And Missy's the woman who always be cooking. So something for Nelta to come dip a vibing from BC to D dot and around the world. Come giddy up, giddy up, back, back up to my girl. Oh. don't tell me you don't like it, so you got to me the first time, so let me stamp it, yo. Hit you with a new blow, people better lay low. Stick you up like Velcro, cause me and Nelly say so. I'm doing how we do, some strings loose in your crew, because my fire spins your head around right, missy. body by the hand, them want dance. Why your body swiftly to the beat, them want dance. Uh, them want dance, uh, them want dance. Everybody crunk in the club, them want dance. Everybody hiding on the block, them want dance. Everybody getting yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ding ding ding ding חבל, אך המסך ירד, פתאום אתה לא חזק כבר מכדור של מעל בעיני החיילים, שם שזוחלים, שיכולים רק להרוג ולרצפה צמודים, אין דבר יותר שנוא מהשנאה, ולא טוב למות לו. בשביל מה בטלוויזיה הם תמיד חדים וכל כך צודקים עם ארבע יועצים תמיד יש מה להגיד אך בחדרי חדרים שם הם נופלים למשבר ואז אתה רואה מה הם חושבים באמת תסתכל לתוך עיניי, לשנינו אותו דם את שנינו יקברו בסוף אותו דבר בוא נישאר אחים ולא אויבים כי אין דבר יותר חשוב יותר מהחיים תסתכל לתוך עיניי, מה אתה רואה? אני אותו דבר, את מי אתה סומך? עד רגע אחר, ועוד בשם האל ואיש בחליפה על הכפור לובש אנחנו נולדים בשר לתותחים, הם מוכרים טילים, מוכרים עוד מלחמה, בבית ספר מלמדים, הגיבורים מתים, הציונות איזה שטות, רק השקלים מדברים. תסתכל לתוך עיניי, תגיד מה אתה רואה אני אותו דבר, את מי אתה שונא? أنا شخصيا بخافش من العالم العالم لازم يخاف مني عشان أنا بني آدم من أول ما انولدنا ولدنا الكراهية زرعنا بالكرة الأرضية كل التفاهة والعنصرية ورمى وهبنا الوسائل الرسائل الدينية عشان كل وحدة عالمية بس الدين بنتسى لما في أنانية وكل سياسي بيطلع بسر ناسي البولشيت اللي ملى فيه راسي بدل راحتي بشوف خلاصي وبتيفي برجو شعبي بريميتيفي بقولش انه نعيبي بس لما موضوع بيصير اجريسيفي وبيسيب الناس الغلط يهود وعرب بيكرهوا بعض سياسي مرض منها لليوم الشعب مرتاح وبالطريقة هاي الكل راح يرجع للأصل أصلي وأصلك من ما تكون راح نرجع رمل להסתכל לתוך עיניי מה אתה רואה? אני אותו דבר את מי אתה סומך? עד רגע אחר ועוד בשם האל ואיש בחליפה על הכפור לוחץ אנחנו נולדים בצד לתותחים הם מוכרים טילים מוכרים עוד מלחמה בבית ספר מלמדים הגיבורים מתים הציונות איזה שטות רק השקלים מדברים מדינה של אלוהים, שיפוט של אלוהים והם יושבים עם מפות שם, נופלים ונושכים מצמנים גבולות וצבאות שולחים הפכתם את המדינה לסרט קאבויים ודם שופך דם, שופך דם, אמהות בוכות במלחמה הם מנצחים, יש רק לוויות פעם הקורבן, פעם הגורם ובינתיים כל הבית קברות מתמלא, שתקל לתוך עיניי אל תקרא לי עם, אתה לא השופט אדם ילדים מתים, הם לא נהיים קדושים מצימום של קטן ומצבה ענקי. תסתכל לתוך עיניי, מה אתה רואה? אני אותו דבר, את מי אתה סומך? עד אחר, לא בשם האל, ואיש בחליפה אנחנו נולדים, בשר לתותחים, הם מוכרים טילים, מוכרים עוד מלחמה, בבית על גיבורים מתים, הציונות תדע Look into my eyes, tell me what you see. I'm the same as you, you're the same as me. Look into my eyes, tell me what you see. Now I see you, what do you see me? חלוצי החלל יחד עם TN תאמר ועם TY, הסתכל לתוך עיניי, מתוך אלבום שיצא להם ממש בקרוב לפני זה שמענו את הרימיקס של uh, מיסי אליוט, גט שופריק און עם נלי פורטדו וגבירותיי ורבותיי. עוד מעצפה של M&M יתחיל פה עם The Eminem Show. לא, הבובה תום show היא יצאה לשירותים, הבובה הקטנה והחמודה. תכף היא תחזור ויהיה פה גיהנום, אבל אה, לפני שזה יקרה... Um, אבל לפני של M&M, השמעת בכורה וכל הקטע החגיגי הזה... ת, תעצרו שנייה את האפקטים, אני רוצה להגיד משהו. אנשים מדברים איתי על התוכנית הזאת, אנשים, ג'ופקה! אנשים מדברים איתי על התוכנית הזאת, עסק שחור. ואומרים לי כל מיני דברים, יש להם כל מיני השגות לגבי איך צריך לעשות את זה, מה צריך לעשות, מה, מי... תקשיבו לי טוב, מהפכה, כן? מהפכה זה לא עניין של מה בכך, מהפכה רדיופונית בפרט. וכשלמישהו יש חזון, כשמישהו עושה משהו שמשנה את פני הרדיו תמיד, אי אפשר סתם לזלזל בזה. אתם יודעים על מה אני מדבר. תודה רבה. תודה רבה. אתם יודעים טוב מאוד על מה אני מדבר, תקשיבו לי טוב. לא היה, ולא נברא, ולא תהיה עוד פינה כמו הפינה הזאת ששינתה לנצח, ותשנה לנצח את מהות הרדיו בעולם. תודה רבה, תודה רבה! טוב טופקו! אין לי אלא להציג את הפינה שכולכם יודעים מה היא פינת בולס לא את המתחרים בולס לא את המתחרים, בולס את העניינים קוטש את החברים, אתם יודעים נו, אז הנה הפינה גבירותיי ורבותיי פינת ה... יא היום בפינת הפריסטייל! יש פה הרכב שכבר המון המון זמן, זאת האמת, אנחנו מתים להביא לפה והם הגיעו אה, נמצאות פה ספה, מה העניינים ספה? בסדר. ונאווה, מה העניינים? בסדר, גמור. ואיך קוראים להרכב שלכם? ערפיאל. ומה העניינים? בסדר גמור. אתם, אה, אתם עובדות כמה זמן כבר? אה, כמו חצי שנה. אהה. ואתם עובדות עם אנשים שהיו פה באולפן כבר, נכון? כן. מי האנשים? כן. MWR. נכון. נכון. דידי צ'אק. נכון, והם גדולים. כן. אז אה, אתם רוצות לעשות, להגיד משהו לפני שתשאירו? אני רוצה ש- שישמעו אותנו טוב, כי אנחנו טובות. אנחנו הראפרות הערביות הראשונות. יאמן! אה. <laughs> אוקיי. אז אה, אתם הולכות לעשות פה פריסטל בשידור חי בעסק שחור? כן. והכל בסדר? אחלה. יאמן. גבירותיי ורבותיי, ערביית! פריסטל בעסק שחור חי! או! יא! קומו! או! למה יו דנס! קומו! אה! اه ياو اه اه كمان ياو انا زون انا زون شوفوا مين هون عربيات بفضل كون وشوفي معنا كامي uh, بعسر شخور راح يخليك تحس ميامي بس في دور بدرس عليك بقولك مور ما تسألنيش ار يو شور بسألك اذا متأكد الاشي شوي بعقد بفوتش uh. على البال فبوجه لكل الاجيال راح بكون المثال راح يفتح لي الكل وبدي اسالكم سؤال سمعتوا عن الراب مين سمعون ده داب في رهاب هاب عربيات اصل الراب دون ستوب الحديث متوصل لاخر التوب وثيري تحس ريل هيب هاب يو انا كون ام سي بكسر صوتي سي عشانك جاي اغني واللي زمر هو دمي شوفوا مين جاي بعمل راب زي عربيات واني مراي زي كتابي قراي اصل الراب عربي الثقافي جاي <laughs> الراب بتحس زي ناي انا اذكى منك بس مش راح افوت دمك خليك هادو ورايق احسن لك عذني بقول لك هات عنا شايف ما احسني بس ابعد عني تاني يو انا نهوى من الراب عشان اغنيه وعن طريقه اطلع كل اللي بقلبي ماسك المايك كلماتي oh، كل بعلي مع الراب هون هناك oh. متنقلي اللي مش فاهمني انا يلجا لي ويسالني كل كلمه يسالني هاي كلها كلماتي الراب حياتي oh. ها يو هذا ذاتي بعد واحد اثنين ثلاثه ثلاثه فاعطيني الراب هاتي هاتي مع الراب عش حياتي يو مايكي هو سلاحي والراب هو رماحي وجاي احاربك فيه اذا مش راح تسمع سياحي واسمعوا وشوف الراب بيحكي عن الظروف اوف منشوف هذا اللي بيطلع منك يا مقصوف انا نوني بالراب مجنوني ضلني غني هون وهوني آه. الله انا يكون آه. بعوني هزتين آه. تنتين بس بتشوف احنا من بعدين احنا الاحسن احنا الاقوى عنا كرامي عنا فحوى من التحضير على طول صفاء ونهوى صفاء ونهوى بدي اسال كل سؤال لليو للاي اي ام بتقولي لا واسمع ترى انه داني دايما بتوين مش عارف تحكي لك العين ولو جربتيات ومايك عشان يسحبوا برونيات احنا نمبر وان ورانا قدام فيش ولا حدا نار احنا عربيات معاكو سهرانات بالمايك ماسكات تطلع كلمات كلها مش خفيف خفيف بقولوا مين هاي الحريف إيه ماسك المايك بايدي عقلي بقول لي عيدي انت اكيد بكل كلمه اكيد بكل دم وحرف تفيدي واحد اثنين بسمع ربع سيدي يو يو هذا الاشي آه اكيد بطلع بعيد آه. عبالي امالي بقولوا له بصوت عالي عربيات الباقي كله مات مش معقول ماسكين المايك ستات احنا عربيات حركات احنا الراب لايقات وصرنا فوق الجنات ערביית, ערביית, אה, ערביית, ערביית, יואו, קומו, קומו, אה, ערביית, שפה ונאווה, תודה רבה. בבקשה. יאמן, טעם. טעם, אין לי מה להגיד. טעם, תודה רבה, זה היה מעולה. בבקשה. ערביית, אתם תופיעו באיזשהו מקום בקרוב, או שהפעם הבאה תהיה בעסק שחור עוד פעם? יש לנו לא יודעת, מסיבה אולי בתל אביב. מה, אה, מישהו התקשרה אמרה שהיא תבוא בע- לעכו ותגיד לה תגיד לדמות היה מסיבה. הבנתי. טוב, אז אתם תגידו לנו, ואנחנו נגיד לכולם, והם יבואו. רביע, תודה רבה! אתם אוהבות את M&M? בטח. כן? אז אה, אתם יכולות להגיד בערבית, גבירותיי ורבותיי, עכשיו מתחיל ספיישל M&M. سيداتي أنساتي الآن سبيشل معاكم امينيم יאמן! גבירותיי ורבותיי, The M&M Show, בובה תום. מה? מה? מתחיל הספיישל, תגידי, תני איזה הקדמה. תני איזה הקדמה, תני איזה הקדמה. שים כבר, נו, מה צריך טוב, בסדר. השמעת בכורה, M&M, ביזנס, ספיישל M&M מכאן עד הסוף. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap mobile. It's most purest, most rawest, full and flow, almost oh, flawless, most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Doc is back. Looks like Batman brought his own Robin. Oh God, but don has got his own line with his own private plane, his own pilot. Set the blow pilot, Don't move doors off the hinges. Oranges, peach pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, dear, fear none. Hip hop is in a state of 911, so. Get down. rate it all so much, they make it all up. There's no such thing like a female with good looks who cooks and cleans. It just means so much more, there's so much more. People, when you're rapping and you know what for, the show must go on. So I'd like to welcome y'all to חדש, יחד עם דוקטור דרה, מתוך The M&M Show, השמעת בכורה מכאן ועד הסוף לרובו של התקליט הזה, הקטעים הטובים, לטעם... לטעמי. לא, לא, לטעמך, נכון. אתה קובע הרי מה טעים ומה לא, נכון? אתה יודע הכל. או, כל הקטעים האלה בכלל לא שווים. אז בסדר, אז אני אדחוף אותם למגירה ואף אחד לא ישמע יותר יותר בחיים, נכון? כי אני קובע, אני קובע, אני קובע, אני יודע הכל. או, אני אספר לך כל מיני דברים. שלום לאבו בתום, למי שפתח שם את הרדיו. ערב טוב ישראל! אנחנו הספיישל M&M לכבוד M&M שואו, אלבום שיוצא ביום שבת למכירה בחנויות. אה, אה, בטלמייסר של העסק! E אנחנו מחלקים לכם חמש אה, מהדורות מיוחדות של הדיסק הזה של M&M וחמישה דיסקים רגילים של M&M וחמש חולצות M&M וחמש חולצות היפ-הופ. תגיד, תגיד, שבע, שש, חמש, עשרים, שתיים, חמישים, לא, לא, לא, לא! כן, טוב. מה ההבדל בין מיוחדת לבין דיסקים רגילים? אה, כל המאזינים רוצים לדעת מה ההבדל, קוואמי, בין המהדורה המיוחדת לבין הדיסקים הרגילים. כי יכול להיות, מיסטר קוואמי דה לה פוקס, כן. שאין ממש הבדל. אבל אתה, מתוך מניעים אנוכיים... אלוהים, אתה יצרת הבדל! הוא פיקטיבי, הוא לא קיים בכלל! אתה שקרן! אתה שקרן, אתה מרמה את כל המאזינים במדינה! אין הבדל בין המהדורה המיוחדת לבין הדיסקים הרגילים! מה היא רוצה ממני? אני רק מחלק דיסקים, זה הכל! אני רק מחלק דיסקים! אני עבד קטן, בורק קטן במערכת! או, כן, באמת, לא הייתי כן, אני! בכלל, אמרו לנו, טוב, טוב, תשמעי, תקשיבי. אה, הסינגל הראשון מהתקליט הזה של M&M, כן. Without Me, בלעדיי, כן. הוא כבר להיט מאוד גדול. מקום ראשון, בריטניה! באמת? כן. אז אה, אתה יכול להגיד, או, אה, בריטניה! אתה יכול להגיד או אה, בריטניה. <laughs> כן. תשמעי, אז תרגמתי חלקים לבריאות. יש לך חוש ליחה לתינוקת בת שלוש. אה, תרגמתי חלקים אה, נבחרים מהשיר הזה, והנה אני נותן לך בקולך הערב להקריא. אה, Without Me של M&M. <coughs> תרגום. אני יצרתי מפלצת? כי אף אחד לא רוצה לראות את מרשל יותר. הם רוצים את שדי. לא, לא, זה לא שדי. מה זה? שיידי. הם רוצים את שיידי. אה, זה הבדל גדול. אני כבד קצוץ, אני מורד, אז תנו לי ליהנות ולחשוף את העובדה. שולם מלקקים לי את התחת. שכולם. אז תכתוב את זה, איפה הכף? איפה הכף? אני שוכח אותה. וזה אסון ממש, קטסטרופה, שאתם צריכים לראות כל כך הרבה מהתחת שלי. קראתם לי? ואני חזרתי. ננה, ננה, ננה, ננה. נא ומובי! אתה יכול לחטוף מכות מיובי! אתה לא מכיר אותי, תעזוב, אף אחד לא מקשיב לטכנו. לא, אני לא אומר לך הראשון של קונטרוברסיה? מה זה הדבר הזה? אני לא יודע. מה זה הזבל הזה? איך הוא עושה כל כך הרבה כסף הקקע הזה? לא יודע. ממה הוא עושה כל כך הרבה כסף? אני הזין! בואו נעשה קצת כסף עליכם! כסף עליכם! כסף עליכם! בואו נעשה קצת כסף עליכם! כסף עליכם! כסף עליכם! בואו לחנות, תקנו את התקליט! כסף עליכם! כסף עליכם! כסף עליכם! they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Yeah. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and some on your tits, and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this cut top for me. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a top for me. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, Bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster. Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass you ask for. And I fix your minutes and I'm tuning in and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing steal attention. Soon as someone mentions me, here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I'm Just get a task it. I go sit for tat with anybody who's talking this you can get your ass kicked worse than them little limp biscuit bastards. And homie, you can get stomped by Obi. 36 year old boy that fat low me. You don't know me, you're too old, let go, it's over. I've been no suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. Uh, but sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing until this Presley to do black music, so selfishly, and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy.